بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لكي na وتري wa tarehe رمضان رمضان mwaka wa 1447 katika kikao cha leo biidhnillahi taala موضوع iliyowekwa baada ya kuzungumzia haki za watoto juu ya wazazi wao na haki za wazazi juu ya watoto wao ni موضوع ya asbabu saada sababu ya mja kupata maisha mazuri sababu ambazo zitampelekea mja kuishi maisha mazuri حاجة الناس ضرورية للعلم بأسباب سعادتهم وكويلي jambo hili la saada kila mmoja katika wanadamu alihitajia ni jambo ambalo ilmu yake ni dharura kwa kila mmoja katika wanadamu tunahitaji zile sababu zinazompelekea yeye kuishi maisha mazuri apate utulivu katika moyo wake faina dhalika matlabu kulli insani wa dharurati kulli makhluq wacha mwanadamu hata mnyama pia akiishi vizuri hali yake huwa tofauti na mnyama mwingine kama yeye anaishi katika hali duni kuna mtu afuga mnyama amlisha vizuri, amwangalia vizuri. Yule mnyama yule pia anahisia kuwa na furaha, na mwingine aweza kuwa mfuga yule mnyama, amnyima chakula, ampiga, amtesa, huwa hana raha. Hakuna katika viumbe ambaye hataki maisha mazuri, na haswa ikija kwa binadamu, ahitajia zile asbab zitakazompelekea yeye kuishi maisha mazuri yenye utulivu wa moyo, apate raha nafsia, kuwa ni matlab ya kila mwanadamu. Na mada hii ni muhimu sana kuizungumzia, kwa sababu sharhu asbabi dhalika, yani asbabi saada linnas هو من إرادة الخير لهم وإعانتهم عليه kule kuwaelezea watu zile asbab zinazowapelekea wao kuishi maisha mazuri ni katika kuwatakia watu kheri na kuwasaidia kuishi maisha yenye utulivu na raha na ile fiqi au ufahamu wa kuifahamu nafsi ya mwanadamu na sababu zitakazoifanya ile nafsi ya mwanadamu ikawa na furaha na utulivu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake na mtume sallallahu alaihi wasallam akalieleza katika sunna zake sahihi ikimaanisha kuwa tukisema kwa kifupi ni kuwa saada ya mwanadamu misingi yake yote iko katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo alquran wa sunna ndio msingi madhubuti kabisa ya mtu kuifahamu ilmu ya nafsi ya mwanadamu akajua ni kitu gani ambacho kitakuwa ni sababu ya kumpa utulivu huyu mwanadamu sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemuumba mwanadamu wa huwa a'lamu bi ahwali nufus hakuna anayejua hali ya nafsi ya mwanadamu kama muumba wake ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latif al-khabir والله سبحانه وتعالى من جوزي kuna mambo yasoma katika Qur'an kuhusu nafsi yako wewe akili yako haijawahi kufikiria kwa ukisoma Qur'an ukisoma sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kila amrisho lilokuja katika Qur'an na sunna na kila katazo lilokuja katika Qur'an na sunna malengo yake ni saada ni kufaulu na kupata furaha mwanadamu hapa duniani na kesho akhirah kwa tukizungumza kwa kijumla tu tunaweza kusema msingi wa sababu ya kupata saada na utulivu fi dunya wal akhirah ni mtu kushikamana kitabu cha Allah na mafunzo ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na msingi wa hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala ameueleza katika aya moja tu ya Qur'an kisha mengine yale yajengewa juu ya hili tutakalozungumza kwa kufunguza kikao nitaanza na kuisoma hii aya nieleze tafsiri yake Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura an-nahl aya 97 man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي من عمل عملا صالحا muwafiqan lishari, yoyote mwenye kufanya matendo mema. Matendo mema ni yepi? Yale yanayowafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. imana yako katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa neno lingine tunasema almutabaa iwe lile jambo jema unalolifanya walifanya kwa kumwiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio litaitwa jema haliwezi kuwa ni katika amal salih na ni kinyume cha mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam Na hapa dhakaran kana au untha, awe yule anayetenda jema lile ni mume au ni mke. Wa huwa mu'minun billah, kwa sharti awe amwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ay falanuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyibatan birridha biqada'i llahi wa bilqana'ati والتوفيق للطاعات fasiri wasema tutampa uhai katika hii dunia nzuri ataishi maisha mazuri maisha mazuri ni maisha gani baadhi ya watu wafikiria kuwa maisha mazuri maana yake hapati tabu wala mtihani la la sio maana yake sababu hii dunia ni daru ibtila ni nyumba ambayo kuna mtihani hii dunia ni nyumba ya mtihani Allah ametuleta hapa kutuonja wale watakaofaulu katika ule mtihani basi hao wataenda peponi watakaofeli jaza yao ni ile nyingine sasa maisha mazuri ni yapi unavyoona unasema birridha biqada'i llahi Allah atamjaalia mja huyu aridhie qadar anayopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bimaana hata akipatwa na mitihani ile mitihani haimtikisi Allah atampa nguvu ya kuweza kuikabili tizama mitume wa Allah alayhi salatu wassalam ndio wabora wa viumbe lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ashaddu an-nas bala al-anbiya watu wanaopewa mitihani zaidi kuliko mtu yoyote mwingine ni mitume thumma al-amthal fal-amthal kisha kila anayejifananisha na mitume atazidi kupata mitihani zaidi sababu daraja zao ziko juu zaidi kwa leo ukapatwa na mtihani wewe usifikirie uko peke yako lakini waukabili vipi ule mtihani sasa alhayatu tayyiba ni pale mtu hata akipata ibtila aridhia kile alichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala bilqanaati akawa na qanaa Allah akamtosheleza kwa kile kile alichompa kama ni kichache kama nini akatosheka na hakuna raha na nafikiri hii ndio maudhui ya kesho kama sikukosi ya qanaa imewekewa muhadhara mzima kuhusu qanaa tutakuja kuzungumza zaidi lakini hakuna raha kama mtu kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia nafsi yake ikapata utulivu alhamdulillah ni katika alhayatu tayyiba kuwa Allah akupe qanaa ukatosheka na kuna wengine hatosheki jicho lake kama ndimu hivi angalia huku na huku kila anapomwona mwenzake Allah amemfungulia kidogo katika dunia hana raha na yeye ampata vipi bwana yule mimi najua mrefu kuliko yeye lakini ampata vipi bwana alikuwa kinikopi skuli yule amjasikia si mtuzuka yule bwana tulikuwa tukikaa pamoja namwandikia mimi answers bwana leo nkuwa yeye ana pesa kuliko mimi hasa hapo upate mtoto mkorofi ana maneno kisha mwanangu, amuona yule tajiri yule eh, yule ninasoma naye yule, alikuwa akinikopi yule mtoto kuangalia, alafu na wewe ukafanya nini? Alafu umpotea wapi mzee? Mbona watu wamkushinda eh, Ndio una jawabu akuuliza mpotea wewe, ukwenda vipi vipi? Mbona mwanzako kafa? Yuko kukopi na iko vile, wewe unaikopia ukifanya chochote, hata nyumba hatuna baba. Sasa ndio pale upewa maneno ya kukuudhi, qanaa bwana ukatosheka na kile ambacho alichokugawia ukafurahika ukapata utulivu katika moyo wako alhamdulillah Allah amekupa siha na afya akakupa masdari ya riziki yako hata kama ni chache alhamdulillah ya akhi kuna wengine hawana kabisa bwana una mali waeka kichwa kuna wengine la barabarani hujakwenda about pale ukaona watu wala katika paka ukajiuliza do na mahoni yote haya la la tabariana wewe huwezi hata kukaa hivi ukasinzia pale mtu alala nje una nyumba yako weka kichwa umestirika wala asubuhi ukiamka ghada wajua wala nini asha wala alhamdulillah kuna maisha mazuri والتوفيق للطاعات na katika maisha mazuri Allah akupe tawfik katika kufanya taa ikawa moyo wako waelekea katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho aliyokuamrisha kuyatekeleza na makatazo kujiepusha nayo huyu basi ana maisha mazuri wala najziyannahum thawabahum fil akhirati biahsani ma kanu ya'maluna fi dunya min al a'mali salihah na bado huyu atalipwa kesho akhira kwa mema aliyokuwa akiyafanya hapa duniani Allah atamlipa malipo bora mazuri kabisa ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo msingi wa saada al-iman wal amal as salih al-allama العلامة عبد rahman السعدي sadi rahimahullah ta'ala ana kitabu kizuri alikiandika akakipa jina al-wasailu alwasailu almufida lilhayati saida akaweka njia ambazo zimekuja katika akili yake wakati ule akiandika ambazo mja akizitumia njia zile biidhnillahi taala ataishi maisha mazuri kwa dalili za Qur'an na Sunna kadhalika kwa tajruba na hii kitabu tushawahi kusoma pale Masjid Aisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho sharh Sheikh Abdurazzaq, sababu so, maudhu ni pana uweza kurejelea pale ukasikiliza zile kitabu kizima lakini sisi tutagusia baadhi ya mambo muhimu sababu ni muhadhara au ni kalima ya nusu saa tu tukianza na hili la al-imanu wal-amalu salih يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة السعادة مشروطة بشرطين سعادة maisha mazuri yamewekewa masharti mawili lisipopatikana moja katika masharti haya mawili huwezi kuishi maisha mazuri wewe utaishi na shida wewe hujaziona moja likikosekana huwezi kupata maisha mazuri wewe ushamwona mtu yatembea nazungumza peke yake kuna watu bwana shida usiwalaumu sana waweza peleka gari barabarani wampigia mtu ni pipi pata habari ana wasema ah kuna watu wajeuri si mjeuri maskini nazungumza peke yake yazungumza azungumza na akili yake hata hayumo hajui kama mpigia honi kasongwa na maisha huyo sasa na huyo asipojua njia ya kujinasua katika ile dhiki alikuwa nayo ndio mkaona mpaka wengine wakafikia kujitupa kwenye ghorofa, aona akifa ataishi maisha mazuri baadaye. Kumbe ndio tabu yaanza hapa, ndio yuanza maisha ya tabu yenyewe. Sasa maana hakuna tena kurudi nyuma. Mara tu mkuta watu wamekusanyika pale bridge wachungulia nini, ah, kuna jamaa akajitupa bwana, ankosa nini huyu, ankosa haya tunayozungumza hapa. Maisha mazuri ya raha ya utulivu wa moyo لزيمة مشرط مجيد السعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح وإيمان نمتندو ميما كيشا كسيما أكي إليزا إيمان النين نمتندو ميما النين أكسيما بعلم نافع وعمل صالح وعلم ينمنفا وعلم ينمنفا na matendo mema kuitendea kazi ile ilmu ile na manufaa bikalimin tayyibin wa amalin salihin kwa itosheleze maneno mazuri na matendo mema kisha akasema wakilahuma na vyote viwili hivyo mashrutun bi an yakuna ala muwafaqati rusul vyote hivi viwili ni kwa sharti vile vitaafikiana na yale waliokuja nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kwa asli ya matei, asli ya mtu kuishi maisha mazuri ni ilmu yenye manufaa itafute ilmu ya kumtambua Mola wake maona wale watu wamekaa watafuta ilmu kwenye madarasa hivi wamekaa darasani wakaa hawa wako katika kutafuta sababu kubwa kabisa ya saada ya utulivu wa moyo na wewe wataka kujaribu sasa hivi hapa tulipokaa wewe wasikiaje ukaa kikao kama hiki ili raha na utulivu kama upate utulivu huo pole bwana sisi tupate kweli yani mimi naweza kukuambia kitu kimoja wasahau tabu zote za dunia ukikaa kwenye kikao cha ilmu raha ya wapata faida hii leo kesho wapata faida hii waonaje katika siku yako kila siku ukajiwekea hata kama nusu saa wakaa katika kikao cha ilmu kila siku kwa sababu kama vile unavyokula na kunywa ili mwili wako uishi basi una roho yahitaji chakula na wengi katika watu roho zao zina ndaa hazina ilmu iliyo na manfaa sikwambii kufanyia amali njema utafanyaje amali njema wakati huna ilmu nayo لزيما منذ فاعلم أنه لا إله إلا الله كيشا يستغفر لذنبك العلم قبل القول والعمل نميمي نويزا كسيما ليه وطوينجي سانا ويشنا ذيكي كسابو يكو يكوسا علم يا شريا هوا متنبوين كمجوا ملواو ndio haya leo sisi tuwayaona watu waishi maisha ya na waweza kumwona kijana ameelekea katika kutafuta ilmu ya kisheria uangalie mshtama wetu wamtizama vipi kijana kama huyo wamtizama kama darueshi darueshi hivi hana kazi ya kufanya kakaa msikitini si ajabu huko kwa wakaitwa sahaba kama hiyo mashuhuri sahaba yuaje bwana yani aonekana ni mtu mgeni kumbe yule ndiyo atafuta ule msingi ambao ukikosekana huwezi kuishi maisha mazuri alilmu nafi' walamal salih mimi nitakuwa na dondoa dondoa maneno tu yanao vioni katika faida kwenye swala hili kisha niwasomee ni tupate faida Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na mwanafunzi wake al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi wana maneno mazuri yakizungumzia suala hili lau kama tutaanza kuyanukua hapa tutarefusha kikao lakini lifahamike tu kuwa msingi wa maisha mazuri ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhira uko katika yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya suratu an-nahl man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba nilikuwa nataka kunukuu mengine lakini naona wakati waenda wacha nitaji sababu ya pili na leo tutaondoka na mbili tu lakini ila pili pia ni muhimu ila kwanza ni refu ilieleza tutarefusha al-imam as-sa'di rahimahullah katika orodha ya zile asbab alizozitaja akataja pia min al-asbab allati tuzilu ghamma wal-qalaq katika sababu zinazoondoa dhiki na wasiwasi katika moyo wa mwanadamu akapata utulivu al-ihsanu ila al-khalqi bil-qawli alkhalqi bilqawli والفعل وانواع marufi kuwafanyia wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia watu wema kwa matamshi yako kwa mazungumzo yako ni mazuri na watu na kwa vitendo vyako na kwa aina mbalimbali za mema unaoyafanya kila jema unalolifanya ni sababu ya wewe kupata utulivu lile unalomfanyia mwenzako ihsani yoyote unaomfanyia mwenzako basi ni sababu ya wewe kupata utulivu sasa huku kufanyiana wema ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala akikueleza asema al-ihsanu ila al-khalqi kuwafanyia watu wema wanaf'uhum bima yumkinuhum na kuwanufaisha watu kwa kile unachoweza si lazima uwe tajiri bali waweza kuwanufaisha watu kwa manfaa ambayo hayahitaji kutoka kwako utoe mali si lazima uwe tajiri ndio wanufaisha watu ndio Ibn akataja njia za kuwanufaisha watu sema minal mali yaweza kuwa katika mali waljahi na cheo umepata cheo waheshimiwa katika mujtamaa waweza kutumia jina lako wewe ukamsaidia mtu katika kupata jambo la kheri jambo jema jambo zuri ukamfanyia ule wema mfanyie wema waweza kumwombea shafaa qala bil bilbadani wa anwa'i ihsan. waweza kuwanufaisha kwa kiwiliwili chako Allah akakupa nguvu ukamwona mtu anagunia aliburuza limemshinda ukalichukua lile gunia ukalitweka wendapi bwana lakini nawaambia ni kitu kimoja hapa kwetu ukimwona mtu anchukua gunia nkubebea mwanzo jishike mfuko unazo kama unaambia weka sijashindwa e, manake hakuna mtu akufanyia hivi hivi eh? mimi hapa ninayemzungumzia ni ule anayekufanyia bure yeye wafanya kwa sababu ataka ajiri kwa Allah na wallahi nakwambia kitu kimoja jaribu kumsaidia mtu bure kwa ihsani kisha uangalie pale pale ile raha utakayoipata katika nafsi yako maona kaja mtu kakuomba bwana mimi nina njaa sijala sikwambia wale warongo kweli ana njaa kweli ana njaa na pale pale kuna matam kuna hoteli ya chakula uzichukua. bwana wewe una njaa kweli aingia hapa mimi naingia kula wewe ingia hapa eh bwana mpe chakula ale ile bwana akakaa pale akala akashiba vizuri, akanwa maji akatu. Wasikiaje ndani nafsi yako kuwa mimi leo bwana mmemsaidia huyu mtu alikuwa na njaa akala mpaka akashiba? Pale pale Allah subhanahu wa ta'ala akupa saada na utulivu katika moyo wako ajabu sana. Kwa waweza kumsaidia mtu pia kwa kiwiliwili chako, kubeba kufanya nini, kumsaidia wa anwai al-ihsan na aina mbalimbali za wema unazoweza kuwafanyia ndugu zako fa innal karima almuhsina ibn qayyim asema kwani yule mkarimu mwenye kufanya wema kuwafanyia watu wema ashrahu nnasi sadran hakuna mtu aliye na kifua kikunjufu chenye raha kama yeye wa atyabuhum nafsan na nafsi yake ni tayyiba yani yapata utulivu na inkunjuka na ina raha wa an'amuhum qalban na hakuna mtu ambaye moyo wake una furaha kama yeye na ndio maana wale waliojua hilo wallahi kuna watu bwana ngojeni wasomee ujumbe mzuri wa mmoja ambaye aitwa katika tarikhi ya Warabu min akrami arab amewekwa katika orodha ya wale waliokuwa wakarimu zaidi katika Waarabu. Huyu bwana معروف سليمان بن عبد العزيز الراجحي yuko mamlaka kule ambao washakwenda kule wamjua na mimi namjua huyu mzee kwa hizi habari na kuna kitabu mmesoma min kurama al-Arab fil fi wal walislam katika wakarimu miongoni mwa Waarabu tangu wakati wa jahilia mpaka katika Uislamu. Na wallahi yule mtu aliandika kile kitabu ameandika kuanzia kina kama sikukosea Hatim al-Tai Ibn Judaan Ibn Judaan Hatim al-Tai au alikuwa katika enzi za jahilia ni wakarimu sana na walikuwa ni washirikina lakini wakarimu kisha ukaja uislamu hakuna mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu imma bali yeye ndiye aliyeupamba ukarimu alaihi salatu wassalam kisha tuje kwa masahaba katajwa kina abubakar pale wakatajwa kina Uthman kina Umar wakatajwa wale wakarimu kina Abdurrahman bin Auf huyu bwana akaja mpaka kwenye asri hii katika asri hii akamtaja huyu bwana wewe uona mchezo mpaka watu kuweka kwenye vitabu wakakuzungumza wewe tu vile ulivyokuwa na ukarimu sasa mimi nataka nikuonyeshe mfano tu huyu bwana ni bilionea si milionea milioni alafu elewa vizuri nazungumzia rial saudi na dola huyu ni bilionea wa dola tafadhali usipige hesabu za Kenya wala Tanzania sababu so, pesa zenu hazikubaliwi Saudia wallahi usitusumbue atuenda na shilingi elfu hamsini zangu bana atuenda Saudia kwenye wale foreign exchange wale wachenji pesa kika hivi kama tishu pepa tu hawazitambui hizo pesa samanini lakini ndio ilivyo na kama uamini beba wejifanye mjuaji wewe beba milioni ya Kenya ama ya Tanzania kisha uende kule ujaribu kumwomba yule mwenye kuchenji pesa kwa hisani zako bwana nimfia tentee tente Afrika لا لا ah, la la خلي خليك على جنب هذه haziamii nipe pesa za kwetu eh, kwa mimi nikisema bilionea anakusudia kidola huyu mtu ni bilionea wa kidola sasa mimi nitataja donation ametoa huyu ametoa sadaka ili kusaidia maskini kujenga madaris misikiti nini ametoa pesa zake 19 billion dollars huyu mtu katika asri yetu ametoa 19 billion dollars akashuka kutoka katika status ya bilionea akawa milionea kisha akarudi tena akawa bilionea Allah akamregesha huko kuna kukimbia akamregesha afanye kheri yeye washuka Allah subhanahu wa ta'ala amregesha kule kule fahuwa yukhlifuhu subhanahu wa ta'ala وهو خير الرازقين yeye watoka kule Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumfungulia fungulia subhanahu wa ta'ala bilioni 19 dola hizo sadaka hizo haiwezekana mtu kachimba kisima cha laki moja unusu Kenya hapo msikiti fulani hapo basi kutakaa waislamu ndani ya msikiti tumia maji vizuri kweli za kuacha ama abadilishe mfereji mtajua kama yuko fujo kweli kweli kutoa hao wameelewa kuwa kutoa ya kupa utulivu wa roho na raha nafsia ajibu na Allah subhanahu wa ta'ala kweli yule mwenye kutoa humpa utulivu katika moyo wa ajabu sana al-allamah ibn abd al-hadi rahimahullah ta'ala الله inna ash-shaja'ata mulazimatan lis للسخاء ushujaa umelazimiana umeshikana na ukarimu qalla an yujada sakhiyun illa shujaa mara nyingi ukimpata mtu mkarimu utampata ni shujaa kwa sababu hajali yatoa ajua kesho Allah subhanahu wa ta'ala atampa yeye hana hofu yeye hilo قال قل أن يوجد سخي إلا شجاع أو شجاع إلا وهو سخي na ukimpata shujaa mara nyingi utampata ni mkarimu atoa hajali والبخل ملازم للجبن na ubakhili umelazimiana na uoga qalla an yujada jabanun illa wa huwa bakhil wala bakhilun illa wa huwa jaban na mara nyingi ukiangalia utampata kila muoga mara nyingi sana huwa bakhili na kila bakhili ukimtizama makini utamkuta ni muoga walihadha قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى تعوذ منهما أعوذ بك من الجبن والبخل نتوب صلى الله الجبن والبخل سبحانه وتعالى akikupa ukarimu basi akupa شجاع ushujaa sababu yule aliyeshujaa siyotoa na kila mja akimtambua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kullu man kana billahi a'raf kana كان أحرى به أن يكون سخيا في نفع الإسلام ومساعدة المحتاجين kila mja akiwa zaidi katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala utampata zaidi ni mkarimu anufaisha uislamu na wasaidia wanaohitaji الليث بن سعد رحمه الله تعالى من سادات علماء الحديث رحمة الله عليه له مجلس في تعليم العلم ومجلس لحوائج الناس ويبانا لكواني تجير فاني بيشارة من عالم كتك حديث alikuwa na majlisi yake hiyo kazi yake yeye ni kusomesha hadithi akimaliza ana majlisi nyingine hasa waja wanaohitajia wasaidia rahmatullahi ta'ala alayhi na kutoa mali katika kuhuisha ilmu min aula sadaqat na hili nitamalizia nalo katika sadaka iliyo bora kabisa ni ile unaoitoa kwa ajili ya kuhuisha ilmu ile sadaka unaoitoa kwa ajili ya kuhuisha ilmu ndio bora kabisa, kwa sababu ndani ya ilmu kuna kuuhifadhi Uislamu na sheria ya Kiislamu na ilmu zinazofungamana na Uislamu. wa bihi yahtadi nnas likuli khair, na kwa ilmu ya kisheria ndio watu huongoka katika kila kheri. wa lbilad walibad na kwa ilmu ya sheria ndiyo huhifadhika miji na nchi na waja wa Allah wakahifadhika tizama kwa watu kukosa ilmu nchi ngapi leo za Kiislamu zimeanguka tio kwenye maandamano waingia tu wao piga piga ua ua hata hafikirii mara mbili jahil wala hajui mwisho wa kile kitendo anachokifanya kitakwenda vipi wewe za kuamini ile hali ambayo wanao Sudan leo ndugu zetu wa Sudan katika wale waanzilishi mwanamke kuna mwanamke mmoja akasimama akapiga kelele na makafiri bwana la wana njama kweli akatolewa sura kule mwanamke shujaa sasa ah washindwa na mwanamke bwana jamaa wakatolewa kwenye maandamano fujo balaa lete maandamano mpaka wamependwa serikali watu hawasikii vichaa leo watamani irudi ile Sudani ile wakati ule na shida za yule kiongozi alikuwa pale kuliko ile hali walionao sasa hali imekuwa mbaya sana lau kama wangelikuwa na ilmu ya kisheria na wakaifuata sheria inavyoeleza basi wangemsubiria yule kiongozi Allah subhanahu wa ta'ala angewapa njia lakini kwa kuwa ilmu imekosekana ilmu ya hifadhi miji bwana ilmu ya hifadhi nchi huwezi kuwapeleka watu wenye elimu zao kijinga kijinga tu hati hapa uje kwa masala kwa kesho kuna maandamano wakosa <laughs> ah, kazi eh. ya nini maji ya mpanda bei tutaomba mvua ije kwa nini tuharibu amani ya nchi kwa ajili kwa nini tuharibu amani ya nchi kwa sababu ile amani ya nchi ni ghali zaidi kuliko hicho wewe unachokipigania wewe utatamani uwe na njaa na amani kuliko ungelikuwa chakula unacho mbele yako lakini huna amani hutokila kile chakula na wewe kama uamini chukua mbuzi mfunge kwenye mti mwekee nyasi kisha funga fisi pale kando yake funga fisi lile jifisi litie cheni kubwa maanake liweza kuponyoka lio lafungua mdomo tu namfuata yule mbuzi kisha mwambie yule mbuzi ale wallahi hali wala sijui kama talala yule mbuzi kwa sababu ankosa amani ukikosa amani hakuna raha shekhe utaishi vipi wewe waogopa watoto wako mke wako binti zako wako nyumbani wewe hujui ukienda nyumbani utapata kukosalama kuna watu waishi hivyo sahihi kwa kutoa kwa ajili ya ilmu na huku kukupa utulivu mzuri zaidi nitatoa mfano قال حبان بن موسى رحمه الله عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان الإمام ابن المبارك alikuwa tajiri sana Abdullah ibn Mubarak alikuwa tajiri sana na ni alim katika ulama ulhadith hao ni katika wale watu ambao Allah amewakusanyia khairi dunia wal akhirah ad-din wad dunya alikuwa mfanya biashara tajiri na ana ilmu kwa hivyo ule utajiri wake akawa autumia katika khairi lakini yeye akawa yuwatafuta wale wanafunzi wanaotafuta ilmu ya hadithi kisha akiwagawanyia mali yake watakusafiri kwenda kusoma wapi mali fulani shika nenda nenda katafute ilmu nenda kafanya hivi akija wakuta hawana kalamu shikeni hawana sijui vitabu wape vitabu awasaidia mwalimu nani yule pale kawe somesha sisi tukusimamia dunia yako usiondoke baki hapa hapa wanafunzi waje wasoma pale hasa kuna wengine hawana raha pia katika eti ya laumio yeye anatoa sana yeye bwana <laughs> ah, maskini waje kumlaumu faqala rahimahullah akawaambia inni a'rifu makana qaumin lahum fadlun wa sidqun mimi najua sehemu za watu ambao wana fadla na ni wa kweli talabu alhadith fa ahsanu at-talab lilhadith wametafuta hadithi za mtume sallam ilmu ya hadithi ya mtume sallam wakafanya vizuri kutafuta ilmu hiyo ya hadith wa hajatu nasi ilayhim shadida na watu wawahitajia sana watu hawa wende wakawasomesha dini yao وقد ihtaju na leo nawaona hao wanaotafuta ilmu wao wamekuwa wahitaji mtu awasaidie fa in taraknahum dhaa amaluhum ikiwa tutawaacha tutowasaidia basi ile kazi yote walioifanya itapotea ndio leo waweza kumwona kijana kahifadhi Qur'ani kasoma nini kisha kafungua wholesale auza ruzi auza tomato mkebe hafidhu kasoma labda jamia islamia Madina kenda karudi ana ilmu yake lakini si waislamu tujishughulishi basi akaona watu wamfungue biashara yangu kafungua kashughulishwa baada ya mwaka Qur'ani hamna tena baada ya mwaka wa pili amekuwa ami hana tofauti na awamu hana ilmu yote inkwenda yote na ilmu kitu cha ajabu sana ukikiwacha na ya kuacha kisha twakaa hapo, mbona watoto wetu hawajasoma? Mbona hawajafanya nini? Yule mwenzenu ambaye alikuwa na nyinyi, si mngemchukua yule, mkamsimamia, mkamwambia kaa, somesha. Mmemwacha mpaka ameingia kwenye dunia, ndo ajisahau. Haya, shakwenda huko. Na leo hili liko sana huku kwetu, liko sana sana. Ukilizungumza watu watikisa vitu wala hafanyi chochote kikweli. Qala wa in aghnaynahum nasharu alilm tukiwatosheleza hawa wataeneza ilmu atakaa mtu chini eneza ilmu kaa chini somesha ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث ibn mubarak asema na mimi sijui baada ya utume daraja bora zaidi kama kueneza ilmu ya mitume yani baada ya utume ni daraja ya kueneza ilmu ya kisheria ona huyu aliyepewa mali na ilmu, namna gani anatumia mali yake katika kuhakikisha kuwa wale wanaotafuta ilmu ya kisheria wameitafuta na wamepata utulivu katika kutafuta ilmu kwao. Sasa hili ni changamoto bwana, kwa kila mwenye uwezo. Wewe ushindwe ikiwa Allah amekufungulia hata kushika mwanafunzi mmoja mtaani kwenu pale, ukachukua mtoto wa fulani ataka kuhifadhi Qur'an, kwa mimi nitamsimamia mwanzo mpaka mwisho, si miaka miwili ahifadhi Qur'an juu yangu, bwana mpeleke akahifadhi Qur'an. Nyi mmekaa mwaimpoti tu kila Ramadhani, bwana tutaka vijana wawili watuswalishe, na nyi mwafanya nini hapo mtaani? Yaani mtaa mzima mwezi kutoa watoto watatu wanne tu waende wakahifadhi Qur'an, warudi waswalishe hapo mtaani, amwezi salala mabakhiri namna hiyo nini si wajitolee tu watu wapeleke watoto wao kahifadhi Qurani watatu wanne kisha mseme basi huu mmoja utamshika wewe huu mmoja utamshika huyu mmoja utamshika huyu sijekaa nazungumza hapo mwaniangalia mimi tunataka senti ah baki nazo nyinyi wenyewe senti zenu ah mimi nawaelekeza tu katika khairi kuna watu wengine mwanake akisikia wasikia wajifanyia kampeni baki nazo baki nazo senti zako wewe uone hivyo unavyofanya sawa Allah amekupa uwezo mtaani kwenu tu hapo mnapoishi basi hata mtoto mmoja bana alaysa minkum rajulur rashid na hii ni wewe unaona ile saada utakaoipata na utulivu wa moyo ukiona yule mtoto ulemsimamia mwanzo mpaka kesho amekuwa imamu msikitini yeye ndiye aoswalisha tarawih ramadhani masoma vizuri aoswalisha pale amesoma tu khutba ya jumaa atoa darasa ile raha unaoipata katika moyo wako kiasi gani lakini ah sisi tunajifanya amnazo kweli kweli amnazo tu lakini ngoja kesho kutokee mambo ya kipuzipuzi kuna ligi bwana nasimamia fulani bwana nasimamia ligi bwana basi yale mambo ya masifa masifa yale sisi ndio tuko mbele mbele lakini ya kujenga akhira yetu tusahau Tuangalieni makini msikwambie haya kuwa nakusudia watu fulani maalum ah, ah. kila mmoja ajijua nafsi yake kila mmoja atoka mtaani kwao kule na kutoka kuna watu wana uwezo bwana ajua pale kuna boarding ya watoto wahifadhi Qur'an kila siku wala maharagwe na sima daily wala maharagwe na sima basi mwambie wewe toa makabeji manne kwa mwezi unaelewa kabeji nne ghali ghali moja shilingi 100 shilingi 400 kwa mwezi kila wiki peleka kabeji moja lichanganywe na ile yale maharagu angalau wale watoto waonje ladha kabeji pia albakhilu ah kabeji nne mtano hmm, kwani mwezi una wiki ngapi <laughs> ah, umu mkubwa kwa wako watu namna hiyo utaipata vipi saada katika mali yako kio wewe huitoi katika njia za qala abu al-fayd الفيض ibn ibrahim al-misri rahimahullah ta'ala تعالى علامة al-'abd thalath alama za mja kuwa yuko katika saada na kufaulu mambo matatu mata ma zida fi umrihi naqasa min min hirsihi kila anapokuwa mtu mzima ile tamaa yake ya kidunia yapungua bimaana iwe ikinaa ile dunia huyu ana alama ya kheri lakini ukimwona mtu kila akiwa mzee azidi kuwa tamaa bin tamaa hapo kuna, kuna kazi hapo huyo si mzima huyo kwa sababu kila umri ukienda iwaiwacha hii dunia ule umri kusonga mbele iwaiwacha hii dunia lakini bado moyo wake umefungamana ile dunia huyo ana matatizo lakini ukimwona mtu kila umri ukisonga iwazidi kuwa hana hamu tena na ile dunia huyu yuwafaulu ana saada ومتى ما زيد في ماله زاد هو في سخائه وبذله na ukimwona mtu kila Allah akimfungulia katika mali yake na yeye wazidi kuwa mkarimu basi huyo yuko kwenye kheri na saada huyo yuko katika njia ya kutafuta saada bimaana mali yake yazidi na ukarimu wake wazidi ومتى ما زيد في قدره زاد هو في تواضعه na kila heshima yake inapozidi kwa watu na yeye wazidi kuwa mnyenyekevu bimaana hajikuzi kwa kuwa sasa heshima yake imekuwa kubwa amepata cheo watu wamwangalia vingine akawadharau watu kila akipanda cheo na yeye wazidi kuwa nani mutawadhi wa alamatu shaqai thalath na alama za mtu kuangamia ni tatu kiufupi kinyume cha hayo aliyotaja mata ma zida fi umrihi zida fi hirsihi kila anapokuwa mzee azidi kuwa tamaa yani ana matarajio atazidi kuishi aizaminyana na watu kwa ajili ya dunia na ashakuwa mtu mzima wa mata ma zida fi malihi zida fi bukhlihi na kuna watu kila wakizidi mali na ubakhili wazidi kila zikifunguka sasa mm, kwa sababu nilizuia ndo zikazidi wacha nzuie zaidi kwa hivyo yozuia hatoi wamata ma zida fi qadrihi zida fi takabburihi wa tajabburihi na kila cheo chake kikiwa kikubwa zaidi katika mujtama na yozidi kuwa na kibri ajiona zaidi kuna baadhi ya watu walikuwa ni watu wa kawaida tu Allah akawaonja na mtihani wa vyeo kile kibri mtu anachomea katika kifua chake mpaka ukashangaa ah usim fulani huyu na ndio huyo huyo sasa chawa kibaya zaidi ikiwa ni talib ilmu kila Allah anapomfungulia katika ilmu azidi kuwadharau watu kuwa na kibri ah basi hapo ni mtihani huo ndio mtihani mkubwa zaidi Allahu akbar nimetaja sababu mbili za saada ningesema pengine labda Allah subhanahu wa ta'ala akiongeza katika umri taka zizungumziwe na hesabu kama nilivyotaja kuwa tushawahi kusoma kitabu kizima kuhusu asbab za saada waweza kuregelea zile durusu kusikiliza ukafaidika lakini leo mmezungumza nimezungumza msingi mkubwa wa saada man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falnuhiyannahu hayatan tayyiba mtasimamia hapo naona wakati umesonga sana والحديث ذو شجون كيلو كيزومزايكي تشزا كيلي كفضل تفونجي ابا زيكي كنا قيام الليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم